Eta segitzen dugu orain eh, gure kronikaren eh, tartean eh, geopolitika pixka batekin gauzak argitzeko gurekin David Lan, egunon? Egunon, uh, Arantxa. Eta badakizu egun batzuk barru uh, azaloren uh, lauean izan ere, Eilaganan dela kanakriako atodeterminazio errefrendu ba, eta hau nahi nuke haipatu eh, gaur. Eta bai, biztan dena gainagusiala ere, kanpaina bete-betean izan behar dute, archibelagoan ez? Eh, bai, orain bai, eh, luzaz eh, bialdeak elkarri ibili ibide dira, mugitzea ufartu gabe, baina jada bitaldeak, orduan independentistak eta loyalistak, kampainan buru eta sartuak dira. Mm, orduan, zein dira entzute diren argudioak hor? Orduan, azteko, eskuineko loyalistak, hautesleak beldur zen, saiatzen ari dira independentsiarekin. Orduan, independentsia gertatzen balitz, Kaledonia berriko bizi lagunen bizi maila, Salomon uarteak, Vanuatu edo Papuaxia bezalako herri hauzoa nainela jautsiko dela diote gutxi gora bera. Eta bitxiki, uh, Zelanda berriko adibidea ematea antzten dute. Ados, eta haiek kanpo nor da uh, alde? Orduan, talde uh, nagusia, uh, zentroko alderdi bat da, e, Kaledoni ensemble uh, daitzen dena, eta bere diskurtsoa pixkat uh, garatuagoa da. E, justizia, defensia nazioarteko politika bezalako erribaten eskumen nagusiak uh, betetzeko kanakiak mediorik ez duela uste dute. Eta ondorioz, kanakiarek buru jabetza osoari uko egin behar diotela. Baina, horren truke, loialistek, eri uh, kaledoniar baten belsitasuna eta noski existentzia onartu behar dutela. Mm. Eta ordon, eh, independentistek zer diote? Ordon, haien helburua alderantziz erritarrak uh, eh, lasaitzea da. Jote, ogoita amar urte uh, dala mazkitela independentsia prestatzen, eta egia da justizia, defensia eta nazioarteko politika bezalako estatu eskumen nagusi horietarik kanpo, Kaledonia berriak hauntzu beste eskumen guztiak dituela beraien ustez, e, metropolak asko ematen du, bai, egia, baina a, eh, gaizki. Eta horrek ez du a, eh, garapena laguntzen. Beraien ustez, kanakiak a, munduko nikel erreserben laordena duen lurralde horrek, ekonomia bidelegarria du. Hmm. Baina, zundaketek momentuz, independentziari eza emaiten dute garaile? Bai, eta eta hori urrundik, uh, eguneko ilugoita sei edo ilugoita amabosteko emaitzarekin, Orduan, eh, kanakiar uh, eh, guztiek uh, baiezkoa ematen uh, balute ere, horrek ez luke gehiengoa emango, orduan, ondorioz, kanakiaren aldetik, etxipen asko dago, uh, boskatzeko eskubidea duten zerrendari begira. Hmm. Eta bizilagun guztiek boskatzen aldute? Ez, uh, ez, ez, kanakiarrak uh, ez direnei dago kionez, eh, mila bedelazioen lagoita mailutik etengabe kanakian uh, bizi behar dute. Baina, ilugoita amargaren, eh, amarkadan, eh, nikelaren eh, boomman garaian metropoliatik kanakiala bizitzela joan direnak, haiek boskatzeko eskubidea dute. Eta mesmerek, galaiko frantziako lehen ministroak, Kaledonia berrilantzeko emigrazioa bultzatu zuen, bere esanetan zuria egiteko. Eta kanakiar alderdi batzuk ez dute nahi bele estrategia horrek gaina hartzea, eta ondorioz, orain erreferenduma boikotatzea deitzen dute. Eta bai, kolonialismoaren ondorioak oraindik esenditzen eh, bai. dira. Orduan, tentsuak badira, pentsatzen alda ez? Bai, tentsuak badira, eh, gainela talde loialista batzuk provokazioak eh, bizartzen dituzte. Demagun, FLNKSen, FLNKSen barkatu meeting independentista bat ilagatea oztopatu dute. Eta txarrena, Kaledonia berriko kongresuko presidente berak, eh, kanak banderako koloreak kendu ditu kongresuko batimendutik. Eta denen ustez, neuri hori humiliagarria baizik ez da izan. Mm. referenduma baldintza zailetan iraganen da ez, beraz? Be, batez ere, erreferendumaren ondotikako garaia izango da kudeatzeko zaila. Surenik, bai. uh, eh, independentziari uh, eh, ezak elabaziko du, baina kanakentzako horrezko atela bat eman beharko zaie. Eta dibidez? Orduan, loialisten eh, aldean batzuk, eh, kanakekin ez oiko formula bat elaikin nahiko lukete. Formula horren bidez, Kaledoniako herria eta buru jabetza onartuko lukete, baina Frantxez Republikaren baitan. Baina horretarako, Frantziak, sekulan martxan jarri ez diren instituzio iniziatiba berriak, onartzeko malgutasuna erakutsi beharko luke. E besteak beste, kanakiak berezko konstituzio bat ukan dezan. Eta hori ikusiko dugu ea Parise hortarako presden. Bai, <laughs> hori ikustekoa. Parise ezagutu zuntza. Zaroaren iruan beraz kanakiarek bozkatuko dute. David Lan, Milesker, eta biastren muruan beraz berriz alkartzen gira. Bai, adio.